Ilatu gelarik, lujorien, eh, lujorien eh, jabeak, jadanik ari ziren, negoziatzen eh, hainbat eh, promotorekin eta bakotsak bere proiektuarekin. Beraz eh, promotore horiek eh, errezebitu ditut hemen eta argiki errandiotegu. Bon, ara, gorain gu sartzen ginela hor jokoan, e beraz, lur horiek nahi gintuela guk eskuratu, agian honezko maneran, eh, jabeekin, eta beharrez ere erranditugu gauzak argita garbi, ez balin bagin nuen lortzen, gure ahalak ere baliatuko gintuela, eh, lujoriek eh, eskuratzeko. Behar izan ditugu nahi bauzu lujoriek eh, promotoren eskuetatik eh, ateratu. Zenta, eh, konbentzitua bai gira, gaurko eh, egununtan, eta ez, bar, ba, bakarrik gure baizik eta iparalde guzian, nahi barin baditugu eh, bizitegi sozial horien erronkak bete, erriek dituztela, egin eskumenak beti er, behitzartu behar, eta ez gehiago, haintzineko itamar urtetan egin den bezala, gai hori eh, promotoren eskuetan.